Dzov hum bolor esfel. Zof, zof zamar yawar. Bitni, sai, rulen sonslo, aidal, imru, ukterol bolte. Dzov hum bolor bas, Zof zamar jawar. Der geht mit Jesus Christin sorgalik. Euh, Sanson, ein bol so from Runi sur Galbich, ein bol tengresirsan san sur Gal, den Arunik sein Medetek, Jesus Christ bol, denger am in ganz rouge ras, tuni sur Gal, tuni aildal, bol dengerlek sur Gal, was dengerlek aildal. Der Brak royer no Mon bolson, bolovch, brak onodrin uk time, Yubolson bolson bet rumusik rarat, teget bidant Negan seirangiche za jokson. Nektal runin bakch baison, on dorbolovs rolte, on dorbol merekgilte run nogotal nek yadu emekte belefsan emekte baisan. Tunt yuch barak barko, nuror barko, mon barak barko, nogotal, rolin baksh, merek bolofs holte, srolte, te baisan. Rarin ter emekte, erdesin sant, burjuma oxon. Royer tzos, tu royer bagzerek monk, harin tuniruft, bur monk baisan, bur omch baisan. Teget, Jesus Christ un relsin, time, enemekte, yadu mortlo, ort baisan bugdige, amin ganda »« rerekte baisan, burne oglo. Teget bit ingege oil gotchadan, terremekte, Den Gerbochni ruft zof hun beison. Bousat rumus timsche zof bich beison. Te get jute rolbolte zof baidalimo zof za Maria war, jute rolbolte, den ar medetsch uh, eh, olkotsch adon, en bol zurset gelte. Zurset gelte rolbolte. Te get uh, ter... emekte, tunizzetkel, jamarzetkel baizanbek echer, nek du gertan bol ogomor setkel burtzu ile bas Baz tunizzetkel, jachoe, net varte, itkelte baizan. Erdet zin man manen bol, a sumin dotor, den gerbuchant orgol. Teget medet terremekte, rirve bih. den Ger begon da Orinamia dat kach ogwol met et den Ger begon na dat sein ket po dat beison de get im yavdal im wil yavdal yu e gecher en bol it kel bishrel de get tonis set kel time it kel te beison na it vart te beison harin rint it ket beison be gecher a uh, mont to groupt bish Tchikdor be chevaux fabrit imsacham morgolik bas rissan teget tent hortut baisan teget hortut nadatin ketchrilsan be tenarasa sugat teget tanahan tuhayu botochen amane hortut in ketchrilsan o terre mekte sed gelere bayan baisan enenso time yadu baisan chkesan sed gelere bayan baisan Nogotal terbas rututman in kech helsin. Rirve bit burtswilik. set kelese rivel bit bas zofrum bolchena. En enzov. Bit ni onodrinaidal set kelin chanar te rolbolte. Time set kelin chanar en en gunutakte ukbain. Teget rirve bit бүрцвэлигтэмэ шинцэтгэлээсэ зурни угас ривэл битний амдрал гэгэтэ байна бас тэнгэр бурхны өмнө бит зовхун болоод зов замар явж байна ноготал ринхин э, байсанбэ а хунин багштимэ тэгээд Jesus orobidant. Chonin baksh naras, sirrej lektum бодломштой багаарэ тэд нарын юм. Ягад а тэдний сэтгэлийн шанаар ямар шанаар байсан бэ? Тимс ондор шанаартай биш. Ерөн тэр хоёр нуртай тийм ээ. Нектал бүхний өмнө тэн хүмүүсийн өмнө залбираж байсан. Харин ноготал монгон дуртай байсан. bit ilandalangue, shudrakrum baer erecte. En en sonin, royer mianganchilindarabas, tim williaptal garta actime, rumus, on dorpolov srolte by sanchkesan, sarlimda burrus amariaptactime, rumus, on dormerek gilte, on dorbolov srolte, bayan by sanchkesan, burrus En bol ilt tot bol sentimen doloronoc. Yahweh, Jesus Christ on odor a runi set gelin monchanarin toure au gulech bain. Bit tuni kulen avch bolno, te dara bidech bit orin set gelin re chanariktime zasar erecte. Tuni oxantiche bidant euron bain time, bi enaidlik uh, untxirda uh, bairte Nere, Nire, mi miongat jilin omom ailtzan bidant oi bain. Nire, tenger bitnisur bitnizur hartak. Tuni ruft, time, material zuil ramagoe. Sofron nek en bol zetgelin txanar. Nen Harlin tetnis setkel, tetni um, euh, oero kontzuil, zovzuite baizan. Terremekte setkelere baian baizan, baz terremekte shintzetkelese zalbirratx baizan. Han bolbaz binarlin ruft negan zeiran surgal Jesus Christin sorgal bidant euren Bein, bidant mitnisset gel euren Bein, was monchin sorgal, monchin sorgal time, was ajargalte rolbolte sorgal beinte. Engin harinzov. Yaj zov rum bolochwe, yaj zov zamach, yawarwe ketch, ornasa susante, tanachodo antuche, um, Tungam bodor bolomste, teget nenie à a tengerburni melmi au monde, time, tengerburni au monde, auto bi yusa sa gerekte. Nere bi yusa sa gerekte oto. Zov bolorin tult, time, zvel zov samar jawarin tult. Ju, ju sa sa gerekte. Medat ku, nek jijik zuilik, time, ot